اگر کسی برود جای خاصداری و زن هم داره و در آنجا به زبان بیاورد که من زن دارم و زن خود را رها کرده ام شما دختر خود خودتان را من بدهی. من زن قبلی خود را طلاق میدهم دهم لطفا در این مورد توضیح دهید اینها دروغ با این دروغ ها این خاصداری هم درست نیست این که رها کردن داره دروغ میگه یا طلاق میدهم این جایز نیست این کار کار گناهی است زن میگیری با رعایت حقوق بگیرید نه که اینها دروغ بگید یا به اسلام حق کسی رو پایمال بکنید حتی اگر اون کسی میخواد کسی رو داماد بکنه این شرط رو گذاشتن که به شرطی تو رو میقبول داریم که زن اول طلاق بدهی این حرف گناه و ناجائز هست داخل صحیح بخاری کتاب النکاح حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا تسأل امراتو طلاق اختها لتستفرق صفحتها که هرگز یه خواهری طلاق هرگز خانمی طلاق خواهر بعدی رو طلب نکنه تا که دیگه دیگه همه ظرفی برای من خالی بشه این چیزی بلوچا میگه که میگه نانش نیست شد زن گرفته اینجور نیست نان نیست نمیشه چهار تن بگیره اون چیزی که رزق تو هست همون بهت میرسه اگر یکی هم بگیره همون مال تو هست بیشتر مال تو نیست همون چیز داری میخوری تو بیشتر نه فرمودن که لا تسأل المرأة طلاق اختها هرگز خانمی شرط نگذاره تو رو میگیرم تا اون خواهر قبل طلاق بدی تا اینکه کل نانت مال من باشه این جایز نیست و این حرام هست این شرط ها رو نگذارید این حرف رو هم نزنید این که زن رو رها کردن در سوال آمده بود این طلاق نیست